mësuesin e njerëzimit të zgjedhurin e Zotit, pastaj mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnikë, mbi gratë e tij të pastërta dhe gjithë muslimanët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu në ciklin të cilin e hapëm para disa ligjëratave. Kjo është ligjërata e tretë me këtë titull, ku po orvatemi dhe po përpiqemi që të japim një pasqyrim mbi atë se si duket një musliman i qytetëruar, një musliman i ngritur në nivelet e duhura të sjelljeve, në nivelet të cilat Allahu xhelle xhelaluhu është i kënaqur me lëvizjet e tij. Para se me vazhdu, tek veçoritë të cilat kemi me i përmend, neve do e mos duhet që të jemi të ndishëm për situatat dhe rrethanat të cilat neve na na rrethojnë. Dhe situatat të cilat neve na rrethojnë na obligojnë ndoshta edhe më tepër që t'i qasemi kësaj teme me më ngadalësi, me më qetësi, me më studim dhe hulumtim. Ngase shohim njerëz të cilët ndihen të ulur, ndihen të nënçmuar, ndihen inferiorë, karshi civilizimeve të huaja, ndihen të sulmuar, karshi përparimeve materiale të shteteve të huaja, andaj edhe këtej pastaj ata fillojnë e i cungojnë argumentet, i shmangin njerëzit nga e vërteta e Zotit tebareke ve teala. Andaj, muslimani nuk duhet që të ndihet karshi asnjë qytetërimi material, karshi asnjë përparimi të kujtdo qoftë i ulur. Nuk duhet të ndihet i sulmuar, nuk duhet të ndihet se ky po ka diçka mangësie që duhet ta përmirëson. Ajo çka duhet ta përmirëson janë të tjerët. Kjo nuk nënkupton justifikim të çdo veprimi të muslimanëve dhe kjo nuk është arsyetim për çdo lloj injorance të cilat neve kemi mundësi me pas në vetvetet tona. Por se në grumbull, në përgjithësi, në gjeneral, muslimanët gjithmonë janë më përparësorë dhe më të zhvillum dhe më nivele të sjelljeve edhe të mbrendshme edhe të jashtme se sa, se sa të tjerët. Andaj edhe ata kur sulmojnë nuk e kanë për qëllim gabimin filan gabimin e filan njeriut dhe alan gabimin të alan njeriut, jo, por e kanë për qëllim vetë identitetin dhe vetë personalitetin të cilin e gëzon muslimani. Andaj, duke shikue se madje edhe prej njerëzve të cilat përgatsohen në dije dhe islam, ne ve shohim se njerëzit ndihen shumë të poshtërum përpara përparimeve të të huajve. Neve përmendëm në fillimin e ligjëratave se qytetërimi, civilizimi, të qenurit i ngritur, qoftë njeri individ, qoftë familje, qoftë kabile, qoftë shoqëri, qoftë shtet, qoftë qytet, kjo nuk nënkupton që të jenë të ngritura asfaltet, të jenë të ngritura në nivel apo pallatet të jenë të ngritura ndërtesat të jetë kualiteti i një çimentoje më i lartë se një çimentoje tjetër jo kjo nuk është qytetërimi kjo është një pjesë shumë anësore shumë sipërfaqësore e qytetërimit bazamenti dhe boshti i qytetërimit është njeriu zhvillimi i tij sa ka përparu ai sa e ka pastruen mbrendshmen sa e ka vërtetue se është i dallun prej krejt krijesave Sa e ka vërtetue se zotnon shumë veçori të cilat e dallojnë nga, nga kafshët, e dallojnë nga, nga shtazët të cilat Allahu Xhelle Xhelaluhu i ka krijue. Andaj të nderuar vllezër, ta studiojmë mirë fejnë e Zotit Xhelle Xhelaluhu dhe mos të ndihemi se neve kinse kemi aq mangësi dhe kemi aq shumë për të fsheh, sikur neve gjithmonë po buron prej neve gabimi, po buron prej neve mangësia, dhe neve po duhet të huazojmë shumë që që të plotësohemi, dhe në vazhdimësi po duhet të shfajsohemi dhe të justifikohemi se nuk e kemi pas për qëllim dhe nuk ka qenë e kështu me radhë, duke ju arsyetu njerëzve të cilët nuk vinë as në nivelin ma të ult të, të besimtarit. S'ka mundësi besimtari vllezër me të lezue, nuk ka mundësi besimtari me ju arsyetu rakixhijës, Nuk ka mundësi muslimani me ju arsyetu zinaqarit se valla gabim e kum pas e ka dal. Nuk mundet ai i cili falet m'u ndi inferior karshi atij qi s'falet. Le t'ndihen edhe n't'jenë 50, le t'jenë 100, ata le ta ulin kokën. Nëse ti çohesh me falë namazin te puna, te shkolla, te tregtia jote, te pazari jot, krejt ata çka janë, qofshin 100, 200, 1000, krejt ata le ta ulin kokën, ti mos e ul kokën. Ata po e mohojnë nimetin e Zotit. Ata po janë përbuzës ndaj begative të Zotit. E kështu me radhë krahaso sa njeriu mundohet me n'këtë formë me jetue fejen. Unë e falna po jam kinse falja e këtij po i shkakton dikujt telashe. Le t'i shkakton. Le t'i shkakton. Le t'ja prek ndërgjegjen. Le t'ja prek atij ë shqetësimin, le t'ja ngacmon atij të mbrendshmen, por jo ti të ngacmohesh. Kjo nuk nënkupton thash prap me preventiva, që neve të lahemi me këtë formë. Masi falet, krejt i ka hallall. Masi falet, krejt i ka të tolerume. Jo, por se në gjeneral, s'guxon ai çka falet, ai që është musliman i devotshëm, të ndihet i nënçmum dhe të ndihet inferior, karshi atij i cilin nuk falet, Nuk është i devotshëm dhe bon gjynahe. Dhe është jashtë udhëzimit, s'ka mundësi. Andaj vllezër, prej qëllimeve të këtyre ligjëratave është që besimtari ta ndijnë plotësimin e vet si personalitet dhe se Zoti i vet tebareke ve teala e ka dalluar nga gjitha krijesat, madje edhe nga lloji i tij njerëzor, të cilat nuk i binden Allahut tebareke ve teala. Përmendëm neve prej disa veçorive me të cilat dallohet qytetërimi islam nga qytetërimet tjera dhe sot do të mundohemi që t'i përmendim edhe dy veçori dhe besoj që kjo veçoria të cilën do ta përmendim tani, veçoria e gjashtë, do të shkojmë pak më të zvarritur e pastaj do të shkojmë më shpejt. Sidomos në këtë veçori, ngase është veçoria më e madhe apo ndoshta edhe më gjithëpërfshirësja e Islamit. Dhe ajo është veçoria e gjashtë enneha hadaratu adlin mutlak. Civilizimi dhe qytetërimi islam të nderuar vllezër është qytetërim i drejtësisë absolute. Dhe këtë veçori nuk e ka asnjë qytetërim. Drejtësi absolute. Asnjë qytetërim. Qoftë i drejtë në disa pika. Patjetër është i shtrem në 10 pika. Nëse është i drejtë në dy pika, është në 20 tjera i lajthitur dhe i devijum. Ndërsa vetëm në Islam e gjen se çdo dispozitë, qoftë juridike, qoftë e pëlqyer, qoftë sjellje të cilën e kërkon sheriati, qoftë raport me të cilën ngrit sheriati raportet ndërmjet njerëzve, apo ndërmjet Allahu xhelle xhelaluhu krejt fushat i shef me adl mutlak, me drejtësi absolute. E mat fjalën e njeriut, e peshon fjalën e njeriut me çfarë ka dashtë me thon, nuk e akuzon çfarë s'ka dashtë me thon, nuk ja bart gjykimin e asaj çka mundet me u kuptu pi fjalës së tij, nëse ai nuk e ka sinue. Qysh do t'i bijmë disa prej shembujve. Andaj veçori o vllezër, e gjashtë, e qytetërimit islam është se është qytetërim i drejtësisë. Ah sa ka sot nevojë njerëzimi për drejtësi? Shikoni vetëm protestat, vetëm ngritjen e zërit të popujve. Sa qetësohet një protestë, ngritet tjetra. Tamam qetësohet kjo, ngritet tjetra. Tamam qetësohet kjo, ngritet tjetra. Tamam e ngrit zonin dikush apo e ul. Përplaset me dikën tjetër. Krejt kjo vëllezër ngase zullumi tek njerëzit është është i madh. Tek ata të cilët i kanë frenat e çështjeve në dorë, është i madh. Andaj i shef njerëzit pakënaqur, natyrshëm revoltohen, natyrshëm dalin në në revolta dhe rebelohen. Pse? Ngase gjykohet me zullum dhe mbahen çështjet me me padrejtësi. Andaj feja Allahu tebareke ve teala është e veçuar me, me drejtësi absolute, qiejt dhe toka mbahen me, me drejtësi të Allahut tebareke ve teala, dhe pejgamberi jonë alejhi salatu ve selam, është maja e zbatimit të drejtësisë së Zotit në tokë. Pejgamberi alejhi salatu ve selam, është plotësimi, ajo përsosmëria më e madhe edhe e pejgamberëve. Mos flasim për njerëzit. Pra nuk ka më të drejtë se pejgamberi alayhi salatu wassalam. Nuk ka zbatues më të përpiktë të sheriatit të Zotit xhele xhelaluhu se sa pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj vijnë edhe hulefat e tij katër, duke filluar nga Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu radhiyallahu anhu kështu, e pastaj të tjerët të cilët kanë ardhur prej hulefave të drejtë derisa është fut në ta zullume dhe padrejtësia në në gjykim. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah duke fol për këtë mesele, për këtë veçori të shumë dalluar të qytetërimit islam, thotë Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah el adlu wajibun ala kulli ahadin li kulli ahadin fi kulli halin. Dhe kjo vëllezër nuk ekziston askund. Kjo jo pse neve po e thojmë për veti, kjo nuk nënkupton se na jemi të drejtë. Por feja e Zotit është e drejtë. Kur neve themi në Islam ka drejtësi absolute, kjo nuk i vjen tash na mirë hoxha tha kokshmi na më të mirët. Jo, kjo është manipulim i vetvetes. Neve nuk jemi e vërteta, ne mundohemi me ndjek. Por se e dimë se si tërësi thirrja e Zotit xhele ve ala, mesazhi porosia, me të cilën ka ardhur pejgamberi alayhi salatu sallam në ta s'ka zullum, ngase është prej atij i cili nuk bën zullum. Wa ma yadhlimu rabbuka ahada. Zoti jot nuk i bën zullum askujt. Në ajete tjera ka thënë as sa grimca. Derisa kanë thënë komentatorët, aq shumë e ka mohu Allahu xhelle xhelaluhu zullumin, derisa ka fillue prej shprehjeve më më mohuese deri më më e vogla, deri te më e vogla, fetile, nekira, Ka thënë Allahu xhele ve ala, Zoti jot nuk bën zullum as sa fija më e vogël, as sa grimca më e vogël ekzistuese. Kjo është drejtësi absolute. Me këtë ka ardhur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija si titull dhe rregull dhe parim dhe normë të Islamit, thotë drejtësia është obligim për çdokan. ndaj çdo kujt në çdo gjendje. Kjo është kulmi çka ka mundësi njeriu me fol për drejtësinë. Pra, thotë Shejhul Islam Ibn Tejmije, drejtësia është obligim për çdo njeri. Këtu nuk, për, nuk përjashtohet askush. Që do t'i sjellmi disa shembuj, shumë të qartë se Pejgamberi salallahu alejhi ve selem nuk ka përjashtu as gruje, as çikë, as familjar e as shok nga gjykimi i Zotit xhel-le xhelaluhu. Dhe ka përmend se Benu Israelet kanë deviju kur drejtësinë nuk e kanë zbatu mbi të mëdhojt e tyre dhe e kanë zbatu mbi, mbi të voglit e tyre, mbi të dobtit e tyre. Pra, drejtësia është obligim për çdo kan, ndaj çdo kujt. Pra, ti edhe unë, jemi të obligum, ndaj çdo njerit në dunja m'u kanë të drejtë. Dhe në çdo gjendje. Çka domethënë në çdo gjendje? Domethënë ti ki mundsi m'u kanë me dikan i drejt, apo e beson se je duhet m'u kanë i drejt me dikan. Por thu jo në çdo rast. Për shembull ai e tepron ndonjëherë. Shembull thotë dikush flet për mua, më cenon mua, a edhe tash duhet m'u kanë me ta i drejt? Edhe tash. Çfarë bëhet me cënimin e tij, me sharjet e tij, me ofendimet e tij, ato janë t'atij. Ka dallim me fol për drejtësinë si titull, pastaj ajo domethënia madmuni, ajo çka ja përbën mos me qenë drejtësi. Për shembull, drejtësinë të gjithë e dojnë. Kujt i thuj drejtësi, qetësohet. Sikur kur i thuj për shembull paqe, ai qetësohet. Pastaj a ka realisht prej domethënies kjo tjetër çka? Edhe për shembull ata e quajnë shkolla e drejtësisë. Juridiku i drejtësisë. Por a ka drejtësi? Kjo muhabet tjetër. Sa ka drejtësi? Kjo është muhabet tjetër. Ajo e cila absolut është drejtësi, është feja e Zotit xhel-le xhelaluhu. është feja e Allahut tebareke ve teala. Andaj, Allahu tebareke ve teala ka pru shumë prej ajeteve të cilat do t'i citoj me lejen e Zotit xhel-le xhelaluhu për ta dëshmue se deri në çfarë grimca t'holla obligohet muslimani me qenë i drejtë me vetveten me të tjerët në në çdo gjendje. E para në Islam Allahu xhel-le xhelaluhu na e ka bo obligative që çdo vepër, çdo fjalë dhe çdo besim ta masim me drejtësi. Ka thënë Allahu tebareke ve teala në suren An-Nahl, "Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani Vërtet Allahu urdhëron me drejtësi dhe bamirësi. Vërtet Allahu urdhëron me drejtësi dhe bamirësi. Pra, çdo fjalë të dikujt, çdo gjest të dikujt, çdo besim të dikujt duhet me e vendos në peshorën e e drejtësisë. Jo ti çka do. Për shembull, njerëzit thonë unë du me pa filanin qështu. Dhe pastaj fillon edhe mbledh grimca dhe pjesë të ndara të lëvizjeve të atij për me e gjyku këtë qysh do. Ndërsa në islam o ndryshe. Jo ne e gjykojmë qysh do, qysh osht. Qysh e don Allahu xhele me, me, me e gjyku. Dhe realitetin ja lajmë fund, Allahu tebareke ue teala. Andaj rregulli i parë, në suren Nahl, thotë Allahu xhele dhe këtë e lexojmë në çdo xhuma me zë. Andaj, neve parim kuranor dhe sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam e kemi që që të jemi të drejtë. Në suren Al-An'am, ku Zoti jonë xhele xhelaluhu i porosit muslimanët, i cili quhet ajeti i testamentit, ajetul wasaja, ajetet e wasajas, Ai më ka sha, unë mos me sha, po. Se ti je ti, ai është ai. Kush do qoftë ai? Nëse ti don me manifestu fenë e Zotit tebareke ue teala. Andaj kur flitni, flitni me drejtësi. Dhe kjo përfshin çdo fjalë. Dhe kjo përfshin çdo fjalë. Andaj ka thënë Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhi salatu wassalam i janë mat fjalët. Sot i ka thënë dy hadithe. Kaq dy fjali. Hadith bisejt. Sot i ka thon dy fjali. Dje kemi dëgju po, m'i ka thon pesë fjali. Me na mat neve. Cili kontabilist mundet me na shti tamam, me thon çka, çka ki thon. Asnja. Se na nuk e dim sa thojna. Hiç nuk e matna. Pra e kemi Kështu, irsalen, e kemi të lëshuar këtë kaptinë, pse, sikur nuk do të mirremi në llogari për çfarë do të thojna. Kjo sa i përket numrit, domethon sa janë të regjistrume prej fjalëve. Po nëse i merr të gjitha dhe i vendos n'kandarin, a osht dasht me than a s'osht dasht? Madje ka fjalë të cilat ndërsa në vetvete janë hak, po s'e kan pas venin me e thanë. Apo, për shembull, çka përmend dietarët, çka përmend Ibn Qayyim al-Jawzi dhe Ibn al-Jawzi, se a është hak që kemi me vdek? Hak është. Mirë, a është hak kur të shkojsh te dikush i smut m'i thon, kena me vdek valla. Hak është. Hak është fjala, nuk o vendi. Hak nuk është vendi m'i thon, rri rahat se ke me vdek. Nuk thuhet kështu. Se kjo e myt njerin. Andaj, a është hak Me se njeriu duhet me përkujtu varrezën e vorrin e natën e vorrit po. Mirë, a është hak midis darsmës me fol për këtë punë? S'është hak. Se ka kjo vendin e vet. Tani folim për gëzim se është tu u martu njeriu. E pasi të martohet e të dalë prej prej proceseve, atëherë i thojmë mos harro. Mos harro që ki me vdek. Mirëpo, duhet me e gjetë rrethanën dhe fjalën dhe me i harmonizu këto dyja. Thotë Allahu tebareke Jo krimit. Krimit, domethënë veprës penale. Në gjuhën arabe i thonë xhurm. Se është e madhe. Pra, e ka bo një sen shumë të madh. Allahu xhel e përmend të njëjtën shprehje për armikun se si duhet me u sill me ta. Si, thotë, armiqësia që e keni me një popull, mos t'ju bohet barrë, pra xhurm i madh, mbi shpinë, e tani çka, el-la ta'dilu, që mos bani drejt. Por vëllazër, Zoti jonë xhelal nuk flet duke i mohu faktet. Ai e di se kur ka fol dikush për ti, ti ran e ki tash. Kur dikush të ka sha, ti ran e ki. Ka bë gjeste kundër ti, ti ran e ki. Familja kur e injoron ni t'ri musliman, kur fillon mu fal dhe mu udhzu dhe fillon këto injorime, ky ran e ka. Por a ja lejon këtij tani padrejtësinë? Jo. Nuk ja lejon. A lejo tash ky me e trajtu babën qysh Qysh pe ja ban barra e shpinës? Jo. Ky prapë e trajton si babë. E babën e lut që Allahu me udhëzue. Andaj shiko Zoti jonë xhelle ve ala, la jexhrimennekum. Mos ju bëhet barra që mos jeni të drejtë. I'dilu, bëhuni të drejtë. Pra pavarësisht sa është e rëndë, bëhuni të drejtë huwa aqrabu lit taqwa. Kjo është më afër devotshmërisë. Ndërsa devotshmëria është synim i çdo besimtari. Andaj Allahu tebareke ve teala këtu na tregon se njeriu duhet të jetë i drejtë edhe me armikun e tij. Shiko çka thotë Allahu xhel në surën El A'raf, ajeti 168 për jehudët. A'dau Allahi wa a ta'adu Allah. Më i ashpri në armiqësi ndaj Zotit xhelle ve ala. S'ka më të ashpër. S'ka më t'ashpër se jehudi. Ndaj muslimanëve ndaj Zotit tebareke ve teala. Por se çka thotë Allahu xhel në surën El Araf, 168, që të jemi në harmoni me burimet. Minhumus salihun wa minhum dune dhalik. Prej tyre ka njerëz të mirë, e prej tyre ka edhe tjerë. Kjo është drejtësia, vëllezër. Kjo është drejtësia. Prej tyre ka njerëz të mirë, kush janë ata të mirë? I kanë besu Musës, Isës edhe në fund Muhamedit alejhi selam. Abdullah ibn Selami, a është jehudi, ka qenë jehudi, është bo musliman. E prej tyre, ka që janë bo është objekt verbërie, djali, çika, gruja, baba, axha, kushëriri, bamirësi ndaj teje, ai cili të ka bo mirë, zakonisht krijohet emocioni dhe ti nuk sheh pastaj shkaku i emocionit. Dhe kemi përmen se në gjuhën arabe, emocionit i thojnë, si i thojnë, atf. Atf. Pra, është shumë e rëndësishme vëllazër se gjuha arabe ka thënë Imam Shafi'iu, gjuha arabe është logjika e muslimanëve. I vjen mirë atyre që i vjen, s'i vjen mirë nuk kjo ne nuk na intereson shumë. Gjuha arabe është logjika e muslimanëve. Neve na ka zbrit Kurani arabisht. Muhamedi sallallahu flet arabisht. Ulemat tonë flasin arabisht. Ebu Hanifi arabisht. Imam Ahmedi arabisht, Imam Maliku arabisht, Imam Shafiu arabisht. Dhe logjika jonë është logjik arabe, ngase Zotit i besojmë arabisht. Hinë në islam me arabisht, la ilahe illallah. Me e thon shqip, s'hin në islam. Muhammed Resulullah, namazin e ki farz me lezu me fatihe arabisht, dhe me shqip s'pranohet, as me anglisht, as me gjermanisht. Andaj gjuha arabe është logjika. Emocionit në gjuhën arabe, çfarë shprehje i thonë atf. Domethënë, ajn, ta edhe fe. Çka i vje kjo në gjuhësisht? Lakim. Atf. I thojnë këtu atif, lakon. Apo atfit i thojnë lakesë. Pra, lakesa edhe emocioni janë një. Emocioni t'lakon prej drejtësisë. Shembull, ti e sheh t'ka tu kajtë, nanën, babën, fmijën, edhe ti e di se gabim o, po lakon shkaku i lotit. Mirë, mirë, do ta bojmë. Ti realisht ke dalë prej drejtësisë, nëse kërkesa ka qenë e padrejtë. Pse t'ka mujt emocioni dhe të ka lakue. Andaj shiko sa është e madhe gjuha e fesë e Zotit xhele xhelaluhu. Dhe shprehja argumenton për pasoja çka ka mundësi me i pas. Andaj, sa i përket të afërmit, si duhet me u sill, ka thënë Allahu tebareke ve teala, wa idha kultum fa'dilu, wa lau kane dha kurba. E kur të flitni, flitni me drejtësi, qoftë edhe familjar. Jo veç kaq. Walau ala anfusikum. Qoftë edhe kundër vetvetes. Keni pa vllezër të fol dikush kundër vetvetes? Te selefi kemi pa shumë. Dhe libra shpeshherë mahnitesh, qysh ka fol ky kundër vetvetes. Qysh ka thon, po un jam qiky. Po un e kum bo qeta. Por sot s'un e gjen me thon po un e kum gabu. Po unë e kum thonë gabimisht. Tash duhet me thonë qysh duhet. S'ka vllezër. Ndërsa kjo është nderi i njeriut, ka gabu tani, është përmisue. Walau ala enfusikum, kundër vetvetes juve, au il walidejn. Madje edhe, nëse është puna e, e prindërve. Babë e ki, në rregull. Nanë e ki, në rregull. Por nëse është gabim i thu, me shumë dashuri, me shumë respekt, me shumë edhe mshirë gabim është. Nuk mujmë me ndru të vërtetat pse të kam nonë. As nuk mujmë me ndru realitetin pse të kam babë. Neve e, e marrim raportin, por që kjo është e vërteta. Sikur mos kish kanë kështu vllezër, kush kish nejt musliman. Sa herë kish dalë një babë, shka i thotë, jo, ndro. Andaj vllezër duhet njeriu me, me punu me, me drejtësi. Gjithashtu, Allahu tebareke ve teala e ka pru drejtsinë edhe me një vend edhe më delikat, edhe më i ndjeshëm. Dhe ai është ai i cili ka bo ty zullum, drejtpërdrejt. Madje zullumi më i madh, ku e kanë pengue Muhammedin alejhi salatu selam nga Mesxhidil Haram, nga Qabja e Zotit Xhele Xhelaluhu. Allahu e shëroftë nga zullumqarët dhe dora e keqe. Allahu tebareke ve teala në surën El Maide thotë, Wala yajrimannakum shana'anu qawmin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu. Kjo vllezër është ajo pjesa më, më e dhimshme dhe më e prekshme. Por Allahu që nuk e ndron ligjin. Qysh edhe qeta, që, qeta na kanë bo, edhe me këto duhet me konë shumë të kujdesshëm, shiko shka thotë Allahu xhele ve ala. Dhe mos t'ju shtyn barra e urrejtjes dhe armiqësisë, ndaj një populli i cili saddukum anil mesxhidil haram këto jo vetëm që janë armiq kështu në kuptimin e ndarjes që ata paraqiten ndryshe e musliman ndryshe jo, këta edhe kanë marrë hapa konkret e kanë pengu nga xhamia e shenjtë e Zotit Xhele Xhelaluhu. Jo veç kaq, kur është falë ja kanë hedh plancin me mbeturina, me fekale mbi trupin e tij të ndershëm alayhi salatu selam. Dhe paramendo vllezër neve me na u pas bë këta. A kishe mujt ti me i folë më dikujt prej qatyreve? Ne me pak pilarë dikush me na e gjujt naj fjalë, s'dona me pa kurrë më. Ai ka me folë për mue. Dhe nëse ti kjo është, ajo shenjt, shenjtja jonë, ajo shenjtri e madhe e cila s'guxon me, me u prekë. Plancin ja kanë gjujt, Allahu thotë mos e tepro tani. Tani mos e tepro. Ajo ka ka kalu, tani shkojmë. Ja kanë thy dhamb pejgamberit sa në luftën e Uhudit dhe në mesin e atyre i cili ka marr pjesë në thyerjen e dhambëve ka qenë Safwan ibn Umayya radhiyallahu an, asht bo pastaj sahabi musliman. Baba i tij e ka torturu Bilalin. Dhe këto vëllezër këto skena nuk harrohen leht. Muslimant e kanë parasysh Ebu Bekri, shumë mirë e di që e kanë rreh Bilalin. Nëse gjithmonë ka kalu kah ata. Ky Safuani ka marrë pjesë në thyerjen e dhambëve. Shkurtimisht, kur është lut kundër tij pejgamberi alejhi selam, Allahu xhel ka thanë, pse po lutesh kundër? Kjo është drejtësia absolute. Pse? Se në ilmin e Zotit ai ka me u ba musliman. Në ilmin e Allahut ai ka me u ba musliman dhe Safuan ibn Umeje është musliman, sahabi i pejgamberit alejhi salatu wassalam. Ndërsa ka marrë pjesë luftën e Uhudit në thyerjen dhe izolimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj vëllazër, Allahu xhele ve ala na bën neve urdhër, obligim, farz që të mësohet mendësia, mentaliteti i muslimanit që të jetë me drejtësi. Jo, më ka thanë, më ka bo, a e di atëherë para 10 vjetësh me kan ka pi kafe ky, qysh mund është me dasht, e kështu me radhë, prej sendeve të kota, të cilat njerëzit mundohen me mbush imagjinatën e tyre, se kinse na po e dojmë më shumë Allahun se filani, e kështu me radhë. Jo, fa'dilu, bëhuni të drejtë, bëhuni të drejtë. Ka thanë Allahu tebareke wa teala, wa umirtu li a'dile bejnekum. Ka thanë Allahu xhele xhelaluhu, thuaj, unë jam urdhëruar që të gjykoj mes juve me drejtësi. E kjo është ma interesant vllezër, se ky ajet ka zbrit n'Meke. Ky ajet ka zbrit n'Meke. Derisa pejgamberi s'ka n'dorën e tij kurgjo. Nuk ka n'dorën e tij kurgjo. As pushtet, as shtet, as ushtar, as një send. Allahu prej në Meke i thotë, unë jam urdhnu me gjyku n'mesin e juve me, me drejtësi. Jam, dhe pejgamberi selam, duke qenë pejgamber, Paramendone skenën e madhe të këtij manifestuesit të drejtësisë absolute. Duke qenë pejgamber, duke i shfaq ata armitësi, e ky duke jau rujt paret. Keni pa vllezër, shumë e thjeshtë, me t'i pru t'i armiku jot, hasmi jot, paret te ti, me thonë, ti rumi. Ti rumi. Qysh me t'i rujt unë. Secili njeri, çka kish ba në këtë rast vllezër? Tamam t'i kishte ardh një haber se ky po punon kështu kështu, a pejgamberi ka ditë se janë tu bo plan kundër tij. Edhe në fund, edhe në fund tu e lshu venin vllezër, tu u dëbu, tu u përzan prej aty, i tha Aliut, dajau paret. Në mu kanë, që të shan e po përzan, s'ja kthej paret. Sa është me rëndësi drejtësia në hakmarrje. Edhe kur ta lejon feja mu hakmarr, ta cakton dozën. Neve me kanë, a ma lejon mu hakmarr? Po, tash unë vetë vendosi sa. A ma lejon me ia kthy unë? Po, lem rahat, tash unë e di çka i baj. Jo! Femeni'teda alejkum, fa'tedu alejhi bimithli. Bimithli. Allahu tha, kush ju ka ba juve zullum, E tani ka ardhur koha pak me kthy zullumin. Me kthy apo me kthye atë të drejtën e cila është nëpërkamb. Qysh me kthye bimithli. Çaq sa jau kanë marr. Çaq sa ju kanë bë, çaq ia thue. Çaq sa ta ka dëmtue, çaq e kthen Hakin. Andaj Allahu tebareke ve teala na mëson në librin e Tijna se njeriu duhet të gjykon me drejtësi në fjalët e tij, në lëvizjet e tij, në lëvizjet e të tjerëve, në fjalët e të tjerëve, në raportet mes mes njerëzve e gjitha duhet me qenë me me drejtësi. Ka thënë Allahu tebareke Këtu feba'atha, këtu ka takdir, ka fshehje. Ngase gjuha arabe vëllezër është gjuhë e përmbledhjes dhe largimit të fjalëve të panevojshme. Allahu thotë, njerëzit kanë qenë një ummet. E pastaj Allah u dërgoi pejgamber. E kjo pastaj vëllezër këtu mes pastaj edhe ummetit ka diçka, cila ajo është fehtelefu. Thotë Ibn Abasi, pasi devijuan, i dërgoi Allahu pejgamberët, mubeshirine ve mundhirin, përgëzues dhe qortues, dhe u ka zbritur atyre libër. Ka thënë Hasan al-Basriu, me qenë krejt dunjaja, ukul, logjika, mendje, krejt njerëz me konë shumë të meçëm, kharibetit dunja, shkatrohet dunjaja. Pse? Sepse qëndrushmërin dhe stabilitetin e tokës kush e ma? Drejtësia e Zotit, jo mendja e njerëzve. E nëse dush me pa këta qartë, këtë fotografi, kshyr njerëz çka thonë gjykohemi te te ligji i mendjes. Apo, ligji i mendjes, m'i nda sendet, ti kaq, ti kaq. Ça po ndodhin? Lufta e parë botërore, lufta e dytë botërore, lufta e tretë botërore, lufta e shtatë botërore ka ndodhë vllezër kur janë, kur janë gjyku njerzit te, te logjika. Arabët vllezër kur janë gjyku te logjika, janë rrokë për, për kuajt kur kanë garue. Një kal i një fisit, me një kal të një fisit tjetër. Kali, bash kali. Kanë garu. Dhe një kali normal se njani ka me dalë përpara. 300 vite luftë kanë ba, pse kali jem, ja ka kalu kalit tan. Se kështu kanë gjyku me, ato mende kanë llogaritë këta. E kshyri sot njerzit me logjikë ku shkojnë. Shikon njerëzit sot kur e lojn librin e Zotit pas çfarë ndarje bajnë. Apo sa zullumi bëhet, sa padrejtësia bëhet, sa e drejta njerëzve shkelet. Andaj Allahu i dërgoi pejgamberët me libër që të gjikohet mes tyre me drejtësi, që të gjikohet me styre me drejtësi. Unë e kum bo haram zullumin për vetveten. Kjo skenë e qartë, perceptim i qartë se me kan kena punë. Nuk është Allahu qysh e perceptohet te disa njerëz, qe jemi. Ha, Allah jam. Pra, unë e baj çka baj, apo ju s'muni më gjykoni. Na s'muna me të gjyku, me dhunë, as me imponim. Por na e dim me bindje, se ti te Zoti ki me morë qatë që e ke punue dhe atë dënim çka e ke meritue. Edhe nëse i hikë këtë dunja, atje s'mun i hikë. Andaj, kur muslimanët, jehudët dhe krishterët polemizun, cili është ma me vlerë, cili pej nga neve më i madhë, Allahu xhelle çka ju tha? A je me filan hoxhën? As je. A je me filan xhematin? As je. A je me filan pretendimin? As je. Çka bën dobi te Allahu? Nëse ti s'je kanë i devotshëm. Nëse ti mrena kur je kanë në katër katër mure e ke thy ligjin e Zotit. Nëse ti kur je kanë vet ke bë diçka çka s'ti ka hije me bë. Çka të bën te Allahu xhelalu ala? Çka të bën dobi ti që shoqërohesh me të mirë s'je prej tyre? Nuk të bën dobi vëllazën. Andaj në varr s'kan me të thon ti me kan je kanë. Po kush është Zoti jot? Cila është feja jote dhe kush është pejgamberi jot dhe argumentet. E këtu te argumentet shumë njerëz kanë me kanë me shkarravit, kanë me rrëshit, kanë me lajthit. Pse? Se argumentet janë të rënda vllazën. Kur thuhet a e ke besu namazin farz? Po, bëma namazin. Bëma faktin, se je falë, Zotin e ke rujt. Andaj thotë Allahu xhelle ve ala, fela tedhalemu, mos bëni zullum, mos bëni zullum se ligjë, e kum ba për vetveten, mos flasmi për të tjerët. Andaj, krejt këto fjalë të Zotit, edhe pejgamberit alejhi salatu ve selam, dëshmojnë për këtë, për këtë veçori, se qytetërimi islam është i ngritur mbi, mbi drejtësi, është i ngritur mbi shmangien e e zullumit. Pastaj shembujt në historinë e muslimanëve janë të shumë. Prej tyre, Allahu xhelle xhelaluhu na ka bo shumë prej fushave të, të jetës që të jemi të drejtë. Neve do t'i sjellim veç disa prej shembujve. E para prej tyre, me e pa vllazën imtësinë dhe hollësinë e drejtësisë në në të ngjashme. Për shembull, ka thënë Allahu xhelle ve ala, "La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil-ladhina amanu al-yahuda." Do t'i gjesh më të ashprit në armiqësi, më agresor ndaj muslimanëve, ata të cilët janë jehud. Dhe ki me i gjetë më afër muslimanëve, ata çka thojnë na jena krishterë. Kjo vëllazër, nëse shikohet nga kondi i kufrit, kufër kjo, kufër kjo. Por drejtësia është me thonë ky s'është si ky. A është ashtu? Është ashtu. Allahu që e bën ligj. Po janë qafira. Po janë nuk janë rrugën e drejtë. Po ata në përfundimin final shkojnë me një vend, por nuk janë njësoj. Dhe ligji i drejtësisë e bjen mos me i ba njësoj. Pra krishterë dhe jehudi nuk janë njësoj vëllazër. as në sjellje, as në trajtim e kështu me radhë. Prej asaj që ka përmendë Allahu te bareke ve teala prej dallimeve të holla ka thënë se lejsu seva nuk janë njësoj. Nuk janë krishterët krejt njësoj, as jehud nuk janë krejt njësoj. Ka prej tyre me ja dhon me ja mor borxh një dinar apo me ta mor borxh një dinar ta kthen menjëherë. Ta merr borxh ta jep. dhe ka prej tyre një kintar me ta mor, një grumbull të pareve, s'ta kthen kurrë. A ka qishtu? Ka. Ka krishter që s'do me ta mor dinarin, thotë, kjo e jotja është. A ka qishtu? Kina pa krejt. Jo, jo, thotë, kjo e jotja. Ka prej tyre që dynjanë e vjedhin. Krejt bankat thotë janë të mijat, s'ka këtu. Këtu jam unë shefi. Ju vdisni për bukë me miliona dhe vdesin, mu nuk, um, nuk lun rol, nuk ma prek ndërgjegjen. A, a është kjo realitet? A realitet. E a është prej neve drejtësi me thonë, krejt njësoj jeni ju. S'është drejtësi. S'është drejtësi. është drejtësi me thonë, ti çka po ma kthen edhe një dinar, ti s'je si qaj. Po me u orvat këta me afru në, në fenë e Zotit tebareke ue teala. Gjithashtu, në çështjen e bidatxhive. A janë krejt njësoj? S'janë njësoj krejt. Shejhul Islam Ibn Tejmije ban dallime. Nga më të ashprit në më të voglit. A është Xhehm ibn Safuani si mutezilitë? Jo. Xhehmitë a janë si mutezilitë? S'janë. Mutezilitë janë ma të mirë se xhehmitë. Esharitë janë ma të mirë se mutezilitë. futjen e tyre në në këtë medhheb, por nëse e shoshit jetën e tyre, e sheh se janë afër sunnetit, afër Kur'anit dhe janë shumë larg atyre. E nuk është drejtësi pse ai ka thonë unë jam eshari, me dalë me thonë dikush, mos i jepi tyre. Jo vëlla, duhet me bë detale. E kështu me radhë. Derisa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka thonë, Mu'tazilit janë shumë të dobishëm kundër filozofave. shumë dobishëm kundër filozofave. Esh'arit janë shumë dobishëm kundër mu'tezilive. Për shembull, qysh me e kuptu këta? Një mu'tezili ka shumë dyshime. Ti lirisht munesh m'u ndihmu me esh'ariun me i bo demant atij. Se ky i di dyshimet e atij. E kështu me radhë. E pastaj munesh m'u ndihmu me dikan i cili është më pak i ndikum nga esh'arizmi si ibn Haxher Askalani dhe me i bo demant Esh'arive. Kjo drejtësi o vëllezër. Jo me thonë këto kejt një grumbull janë. Jo me thonë kejt këto janë një një grumbull. Andaj Allahu tebareke ve teala e ka bo obligim që njeriu mos të gjykon me një ngjyrë, mos të gjykon me me një të gjikuar. Gjithashtu Allahu tebareke ve teala e ka vendos drejtësien edhe në dëgjimin e dy hasmive. E dini të gjithë rastin e Daudit, alejhi salatu ve selam, ku i kanë ardhë hasmani, dy hasmi, janë rrokë ndërmjet veti, kanë ardhë m'u gjyku te kush? Te Davudi. Dhe Davudi e ka dëgju njanin dhe nuk e ka dëgju tjetrin. Mos me pas kap mëshira e Allahut, kish met në balenë deri në ditën e gjykimit. Davudit i ka thonë, mos gabo me i ndjek epshet e njerëzve. Mirë, t'ishim kon neve në skenë, çka na kish thonë? Neve na thotë diçka, kena me e ditë ditën e gjykimit. Allahu na faltë dhe na mbuloftë. Porse njeriu nuk duhet me konë indiferent, m'u bo gafil. Kështë e mos me pas ma, më nuk ka na emni jam këtu, këtë rregull ka ka, jo. Ku e din, ndoshta jemi te fasikin, ndoshta jemi te dhalimin, E fala namazin. Pra, kuptimin që nuk bëhet rahat me ibadetin që ia ka përkushtu Allahut xhelle xhelalu. Kejt këto vëllezër qysh na qysh na shikon Zoti. Qysh na shikon. Tha Allahu xhelle xhelalu në hadith, që e ka transmetu Imam Muslimi nga Ebu Hurejra radijallahu anhu, kush më ban shirk në veprën që e ka bë për mua, edhe e ka dikën tjetër, taraktuhu ve shirkeh. Unë edhe atë e la dhe shirkun. Dhe i thotë Allahu mushrikëve ditën e gjykimit, shkoni te shurakat, te ata që i keni bo shirk, kërkone shpërblimin. Ku ka mundësi me të dhanë? S'ka mundësi. Lype te njerëzit. A doshe me kon i mirë te njerëzit? Tani, lype te njerëzit. Shiko Davudi. E dëgjoi njanin, s'e dëgjoi tjetrin. Allahu i tha, jo, U dasht edhe tjetrin me dëgju. Sa na ndodh neve kjo vëllazër prej padrejtësisë? E dëgjojmë njërin, thom qashtu, kjo është livrit, veç qashtu është. Po s'e kemi dëgju tjetrin. Versionin e tjetrit nuk e kemi dëgju. Anën dhe pikëpamjet e tjetrit nuk i kemi dëgju. Andaj vllezër prej drejtësisë është që njeriu mos të mos të gjykon pa e dëgjue edhe kundërshtarin i cili ka qenë prej pjesëmarrësve në armiqësi. Gjithashtu Allahu tebareke ve teala ka sjellë shumë prej shembujve në histori, prej shembujve të cilat argumentojnë për për drejtësi është një ngjarje e Umar ibn Abdul Azizit, ku Umar ibn Abdul Azizi si gjykatës dhe halife i drejtë i muslimanëve, një ditë prej ditëve e pyet një guvernator të tij, një udhëheqës, nënudhëheqës të tij, dhe i thotë si është puna me njerëzit, me juve. Ai thot në pjesë të Irakut. Ai thot tek neve njerëzit nuk i ndreq përveç kamxhiku dhe dhe goditja. Es-saut wed-darb, goditja dhe kamxhiku. Omer ibn Al-Azizi çka i tha? Komandanti i këtij, apo njeri i këtij, thot kedhebt, rrenë ki kallzu dhe gënjeve. Inna ma yuslihu an-nas al-adl. Njerëzit i drejton drejtësia. E ki pasë një, këta veç qyteki e drejton. S'është e vërtetë. Drejtësia e drejton. Drejtësia. Aty ku duhet me konë i ashpër, me konë i ashpër. Aty ku duhet me konë mesatar, mesatar. Aty ku duhet me konë tolerant, tolerant. Këta e kërkon Allahu xhel-le xhelaluhu. Jo ti gjithmonë me i trajtu njerëzit me një trajtim. Apo i ka, ka pas sukses me një vend, krejt qashtu, apo? A ka mundësi dikush me eduku fëmijën e tij veç në shpulla tu e majtë? Thot se qeshtu ki marr vesh. Jo vllezër ti ki me kriju arrogantë, ti ki me kriju një agresor t'ardhmen, ti ki me kriju një një rebel t'ardhmen, dhe ai armiqësinë nëse s'ka pas mundësi me zbras te prindi, ka me zbras dikun tjetër. Dhe ka me thonë, unë jam, kam jetu tu, tu qen i rraft, e tani ka me, ka me zbras dikun tjetër. E çka i ndreq njerëzit? El adl, drejtsia. I ndreq drejtsia. Andaj, Omer ibn Azizi tha, mos rrej ngase njerëzit i ndreq të cilën e qun shejkhul Islam ibn Qayyim al-Jawziyya, shejkhul Islam këtë njeri. Dhe ju e keni pa në internet dhe nëpër Facebook ka qarkullu, një fjalë e ibn Qayyim al-Jawziyyes ku thot Hoxha jem shejkhul Islam është i dashur te unë, por haki është më i dashur se sa hoxha jem. Ky hoxhë çka fol ibn Qayyimi këtu nuk është ibn Taymija. Nëse njerëzit e kanë shti n'kllapa aty, ibn Tejmija, duke mos e shqyrtu ku është burimi i fjalës. Aty është për qëllim një shejkhul islam tjetër, dhe është Ismail el Harawi, i cili ka qenë i ndikuar nga filozofia. Ka qenë i ndikuar nga filozofia. Çka thotë shejkhul islam ibn Kajim për këtë shejkhul islam? Thot, shejkhul islam, habibun ilejna, walakinne l-haq ehab Min. E dojna hoxhën tonë Sheikhul Islam, por më e dashur te na është e vërteta. Sa i ka gabu dikund, na e dojna më shumë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj kjo ka qenë prej modeleve të cilat i kanë sjell muslimanët se si njeriu duhet me qenë i drejtë në në raport me me krijesa. Gjithashtu vëllazër, në raport me ligjet në univers drejtësia e Zotit xhel xhelaluhu prej drejtësisë vllezër është m'ia dhon hakin çdo shqise e jo me e rrit shqisën më shumë se sa s'bohet apo dhe i shef qytetërimët dhe civilizimet e huaja se si e rritin për shembull një shqisë apo dhe ja vendosin edhe besimin e ahiretit shqisës për shembull ata thojnë na nuk besojna pa na vërtetu shkenca A është drejtësi kjo? Allahu në laborator me pa? A mundet kjo? Hasha lilla, i madh është Allahu me i dalë ateistit në laboratori. I madh është Allahu xhele xhelaluhu. Allahu një pjesë të dritës së tij ia ka kallzu kodrës, ka ra Musa i alivanosur. Andaj është padrejtësi ti me thanë, s'besoj, derisa ta nxjerrë shkenca. Kur ka me ta nxjerrë shkenca? Cila shkencë? Një, një, një vend ku punon dora me nxjerr Zotin, atëherë ai nuk është zot. Një vend ku ka mundësi m'u paraqit, nga dora e njeriut, s'ka mundësi. Andaj, duhet m'ia dhon shqisave të drejtën e vet. Për shembull, syri vllezër, a është shumë i rëndësishëm? O shumë i rëndësishëm. Po me ja nxjerr një letër, t'vogël, shumë t'vogël. A e pezullon krejt, veprimtarinë apo jo? A është drejtësi me matë qështu? Me thanë, po, na, njeriu ka sy, po s'i sheh krejt, veç përpara sheh. Anash nuk sheh, pas nuk sheh. Për një moment, madje edhe përpara, sheh shumë, shumë turbullt. E tani shef pak, sa nuk shef? A ka mund ti tani me këtë shqisë t'vogël, ti me thanë, kejt i shoh unë. Kejt i di unë, pika p'i di kejt. Ti nuk shef krejt, nuk i shef gjitha gjërat, nuk i shef detalet, nuk i shef imcitë, vallahi virusin që, që të vjen me ta vendos ty gripin ti s'e shef, se me pa e nal. Kadalë, mos hin. Po ti s'e shef, ai hin, edhe e kryn rolin e vet, edhe s'del derisa t'Allahu t'i caktojë dalje. Pra, Është drejtësi vëllezër, m'ia dhon shqisës rolin e vet. Themi po, syri është i mirë. Po një një leckë e vogël e ndal. Gjithashtu veshi. Dëgjon. Një pambuk i vogël e ndal. Apo e ndal. Jo veç pambuk i vogël, m'u rrit tonacioni apo zërimi i dikujna, neve fillojmë edhe vetë i vendosmi gishtat këtu. Pse? S'e durojmë presionin. Se ne durojmë presionin. Gjithashtu, gjuha. A është gjuha gjithmonë shqisë e cila na i tregon realitetet? Jo, vllezër. Kur jemi të smutë, kurgja e mirë s'bahet. Andaj njerëzit thojnë, gjithë të smutë njerëzit më sjellin dhurata. Që s'i bajnë dobi. Apo, nuk i bajnë dobi. Andaj kanë thënë arabët. Shpeshherë, gjuha e prishtë nuk e shef mjaltin. S'e shef mjaltin. Pse? Ngase gjuha është problematike. Gjithashtu, edhe Shqisa e të prekurit. A është gjithmonë reale? Jo, nëse vendos një një leckë ndërmjet të prekurës, nuk e tregon realitetin. Apo, për shembull, nëse ti e prek një vend, a, dhe në mes atij vendit vendoset një leckë, dhe ti e vendos dorën, a ta tregon realitetin ndër atë çka është? Jo. Po rren shqisa. Të shikuarit e gjërave praktike, reale. Për shembull dijetarë kanë thënë se nëse merr lapsin dhe vendos në në ujë, si e shikon syri? Të thym. Po ti e ke bindje se ai nuk është i thym, e nxjerra është i drejtë. Pra, shqisat gënjejnë, e nuk është drejtësi na me thanë, veç me shqisa. Na, pa ma pa syni, jo. Pa ma pa syni, jo. Andaj Isa, i biri Merjemes, alejhi salatu ve selam, që ka transmetu imam Buhariu në sahihun e tina, ka thanë Pejgamberi, alejhi salatu ve selam, një ditë prej ditëve Isa ishte duke udhtue, dhe në rrugë e pa një hajdut, tu vjedhë, e morë, dhe i tha Isa, alejhi salatu ve selam, lima sarakt, pse e vjedhe? Tha, wallahi ma sarakt, tha wallahi s'kam vjedhë, E tani, shiko Isa alayhi salatu selam, mes shqisës dhe atij i cili e ka nxjerr Zotin përpara. Tha vallahi s'kam vjedh. Çka tha Isa? Amentu billah wa kadhabtu ayni. I besoj Allahut dhe i thom ke rrejt synit. E ka pa, vllezër. Pejgamberi a, a shef mirë, shef mirë. Isa ka qenë i ardhë me medicinë. Isa alayhi salatu selam ka i ardhur me medicinë është. I ka shëruar t'smutë, i ka i ka shëruar njerëzit e dobtë, i ka ngjall t'vdekurit. Pra ka ardhur me shkencën e medicinës dhe atij punojnë sytë mirë. Dhe ai nuk i thotë dikujt pse e bën e pa e bën. Porse e ka nxjerr masi ja lave Allahut, po ja lajmë Allahut. Masi ja lëmë Allahut, po ja lëmë Allahut. Andaj prej drejtësisë është vëllezër që njeriu të t'i jep hakin shqisës aq sa sa e ka. Prej drejtësisë vëllezër është që të paqartat t'i kthejmë tek t'qartat. Apo shumë prej meseleve të fesë janë të paqarta. Për X persona dhe Y persona. Por ato në vetvete nuk janë të paqarta. Ato në vetveti nuk janë paqarta siç ka thënë Ibn Kajim el-Xhevzije në Hadi al-Arwah banorët e xhennetit, hoxhallarët e tyne. Allahu na bëj për banorë të xhennetit, krejt muslimanëve. Do të diskutojnë për shumë sene. Kanë me kur kemi kanë këtu e kur kemi kanë aty, kur kemi kanë këtu e kështu me radhë. Derisa thotë Ibn Kajim el-Xhevzije kanë me bo muhabet muaj dikur ma ka fal Allahu. E bona filan gjynahin e mas disa orëve lypa tobe ma fali. Kanë me diskutu, se atje ka vakt sa dush vllezër. Me diskutu pa fund. Prej diskutimeve, thot Ibn Kajim el-Xhevzi, që kanë m'i ba hoxhallarët atje në mes veti, është meselet që kanë s'i kanë pas qarta, atje tash ju dalin qarta e i diskutojnë. Që që të se, s'e kom dit qëta. Po s'i dina krejt vllezër. Nuk i dina krejt fejën, nuk i dina krejt ajetet, nuk i dina krejt kuptimet e fjalëve Pejgamberit sellem, shumë na mungon, pak dina. Andaj njeri duhet me kon modest. Çfarë duhet me ba, duhet me kon i drejtë. Me thonë, qëta e di, qëta s'e di. Qekjo është e qartë për mu, qekjo është e paqartë. Punoj me qartën e la të paqartën. Andaj tha Pejgamberi se sellem, el halalu bejin, vel haramu bejin, ve bejnehuma umurun mushtebihat. Tha, halali është i qartë, harami është i qartë. S'ka hoxhë që thot e zinaja, kanë diskutu ulematë, mekruh a. A ka qështu vllezër? Rakia a mekruh. Ka qështu? S'ka. Cigarja mekruh. Po mekruh, sepse nuk ka tekst i cili e pren. Andaj, e lojna çka e paqartë e paqartë. E pastaj e lojmë devotshmërinë njeriu, si dush leje. Disa ulema e kanë çu në haram, disa e kanë pru mekruh. Por në zina, në raki, në vjedhur, janë të prera. Në shirk, në kufër, është e prerë. Dhe s'ka këtu mundësi diskutimi. Andaj, të paqartën e nxjerrimi tek tek e qarta. Pastaj gjithashtu vëllezër, kanë përmend dietarët se njeriu nuk duhet t'i gjykojë sendet bardh edhe zi. Apo neve kështu shpeshherë i dojna sendet. Dhe kjo nuk është drejtësi. Nuk është drejtësi o je me mu komplet, o je me kundër mu komplet. Se s'dalim, s'del kërkush pastaj. Po, nëse o musliman, fal namaz, nuk i ban Allahut shirk, e don Zotin, e don Pejgamberin, së sellem, mundohet m'u rujt gjynaheve, e dojna për qata çka e ka pi takvallëku, dhe nuk ja dojna punt e liga. Dhe nuk mundet dikush me ardhë për, me thonë, për shkak kësaj pune t'ligë, krejt gjuje. Jo, se shofmi te aj shumë të mira. Apo, dhe nuk ja saksojna të mira. Pra, mos lypmi vllezër, o melaqe, o shejtan. Se kemi me, me ngel vetë. Andaj ka thonë Ibn Hibbani në librin e tij, Rodatul Ukala, kopshtit të mençurve, nëse na munson Allahu me e shpjegue, ka thonë, ai i cili lip shok bardh ose zi, ka me met vetë. O e lip, veç bardh. S'ka, se as ti s'je qashtu. As ti nuk je qashtu. Andaj vllezër, prej drejtësisë është që mos të gjikojna, o je me mu kundër, o je me mua absolut. Kështu njerëz nuk ka, por se ka njerëz me me ngjyra të të ndryshme. Gjithashtu prej drejtësisë që ti kanë përmend dijetarët është që mos ta gjikojnë njerin nga fillimi, por nga mbarimi. Iblisi i gjikon njerëzit nga nga fillimi dhe i nxit ushtarët e vet me i gjiku njerëz nga fillimi. A e di kush je kon ti, ti i cili ke bë këta tash po ban këta. Ti ki met me on xhami kur çka ki bë ti. Nuk gjikohet kështu njerëz vëllezër. Sahabët vllezër, sahabët, janë konë mas pari, titulli më i ronë, çka e kanë ata, para se me bo zina e alkohol, e kanë pi alkohol, deri në vitin e 8 hixhrit kanë pi alkohol, vllezër. Vitin e 8 hixhrit, 3 vjet para se me ndru jetë pejgamberi alejhi selam, është ndalu alkoholi. Tre vjet para se me ndru jetë pejgamberi alejhi selam. Po para se me i përmend kitë këto e varrimi i çikave dhe vajzave të tyre të gjalla. Këto janë prej gjynaheve. Por më e madhe vllezër, janë konë paganë. Po a ban na me thonë tash, qysh me ndjek sahabët kur janë konë paganë? Jo vllezër, se ata janë sahabët tani. Safuan ibn Umeje ka morë pjesë në luftën ndaj pejgamberit alejhi selam, po pastaj u bë sahabe. E kështu me radhë. Andaj Amr ibn As radhiyallahu an është përpjek skajshmërisht. Dhe që ka transmetu Imam Muslimi, Amr ibn Asi thotë 20 vite kom punu dhe kom marr hapa konkret me e vra Muhammedin alayhi salatu wasalam. 20 vjet vllezër. A e di çka me thonë dikush me punu 20 vjet Me e vra, jo njeri, një njeri të thjeshtë, vllezër. Njeri më të mirë në dunja, që shë jale dikujt, mendja veç me i shku me, me, me, me, me urrejt, Muhammedin alejhi selam është shumë e madhe. Zoti na ruj dhe na e shtoftë dashurinë për Muhammedin, alejhi salatu uesselam. Por se ky njeri, ka ndru, ka ndru, dhe është bo sahabi i ndershëm. Është bo sahabi i madh, çlirues fatih i qyteteve, çlirues i qyteteve. Andaj prej drejtësisë vëllezër është që me e shiku fundin, jo fillimin. Fudejl ibn Iyadi vëllezër, Fudejl ibn Iyadi në biografinë e tij Imam Dhehebiu thotë se ky ka qenë katiu tarik, rebel i rrugës. I ka ndal njerëzit, ka thonë nxjerri paret, haraç ju ka lip. Bjeri paret. Vllezër dhe kur është pendu qysh është pendu. A konë tu e prit me i zonë do me plaçkë, bjeri paret. Dhe e ka dëgju një ajet. A nuk është koha atyre të cilët kanë besu, me iu zbut zemrat. E tash nuk ban na me thonë, Fudejli ka me na kallzu ilm neve. Jo vllezër, Fudejli e ka tejkalu kantarën, e ka tejkalu urën. Andaj vëllezër prej drejtësisë është mos t'i gjykojmë gjërat nga fillimi, por nga mbarimi. Andaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije se rregull i sheriatit është an nazar ila an nihayat wal kamalat, mi shiku përsosmëritë dhe fundit, jo fillimin. Nëse kjo është shejtanizëm vëllezër, ti ti apo po e banalizoj vëllezër për ta kuptuar ata të cilët ndoshta edhe e përdorin këtë metodologji. Ti ki me m'kallxu mue, ti i vogël je, ti e ke bë këta dhe ata. Jo vëllezër, neve shikojmë fundin. Ngase njeriu ka lind xhahil, ka lind xhahil me e mat me me xhahiletin e fëmirisë, ai s'guxon me fol. Për shembull, me i thon dikuj, a lejohet me i thon dikujna, ti qysh po fol kur ti kur i ke pas dy vjet, as emrin e babës tan s'un e ke shqiptu mirë. A lejohet kështu? Jo, vëlla. Po, kur a kon n'çat moshë s'ka dit, por tani është ndryshe. Andaj prej drejtësisë është që të ndahet edhe gjendja një njeriu. Ebu Hasan Esh'ariu ka qenë Mu'tezili katërdhjetë vite, pastaj ka ndrue dhe në fund ka ndrue edhe më tepër. E kështu me radhë. Ne e lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelal na mundson drejtësinë, të cilën Allahu xhelel ka zbritur në librin e tij, na mundson Allahu te bareke ve teala që të jemi njerëz të drejtë, të shmangemi padrejtësive, zullumit. E lusim Allahun te bareke ve teala, që Allahu xhelel xhelal ta ngrit vetdijen e muslimanëve, ta ngrit vetdijen e shoqërisë së muslimanëve, na ndriçon Allahu me Kur'an, me sunet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,